Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, li? i onda kažeš tog šovu, braće Budak. Idu, recimo, četiri takta ovoga. sam četiri takta, ono, okej. Okay. ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo niz dlake, pa posle vidi talk show Braći Butki. Znači mi kaže, moramo... Vi sad slušate talk show Braći Butki vi ćete tek da slušate Ernest. tek, tek sada počinjete da, da slušate. Da. Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, slušate. onda, onda slušate. Znate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počnu. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. što kaže ljudi i stručnjaci i nezavisni stručnjaci, što kaže ne političari, da nam objasne stanje u kojem se nalazimo, da nas objasne u kojem se zmijarniku i škorpionima nalazimo i, i ko nas sve sisa. Da shvatimo jednom gde smo kao narod bili i dokle smo došli i, i gde nam sve preti, još uvijek, preti velika opasnost. To su stvari u koje moramo mi da se spremimo za borbu. Dami i gospodo, cenjeni auditorijume, dobro vam jutro. Pesnik kaže, zima, zima je, pa šta je, ako koji zima nije lav. Zima, zima, pa neka je, ne boji se, ko je zdrav. A da li smo zdravi i možemo li biti zdravi, pitanje je koje se posljednjeg dana aktualizira, dobije primat nad ostalim pitanjima – nalazi se na naslovnim stranicama svih novina i uspuđuje neinformisanu javnost, provocirajući svojim topa senzacionalizmom, ali istovremeno i plaši zbog zloslutne tajnovitosti koja ga u stopu prati. Reč je naravno o jednom od mnogih balkanskih sindroma, posljednjem koji je u direktnoj vezi sa osiromašenim uranijumom, rasutim po brdima i dolinama naše zemlje ponosne. Od mnogih zagonetki vezanih za ovaj sindrom, jedna je zašto se toliko čekalo i trebali da nam drugi otvaraju oči ukazujući na probleme u našoj kući. Zlobnici odmah dižu glas optužujući vlast da ništa ne čini, da se ulaguje Amerikancima, da je čak ukinula Ministarstvo za ekologiju pokazujući time da je do zdravlja naroda ama baš nimalo nije stalo. Da li je situacija alarmantna? Šta je od tih silnih priča naučna istina, a šta laž, šta obmana? Čućete danas na svom omiljenom radiju 021. ljudskim naporima naših novinara i saradnika došli smo za vrlo kratko vrijeme do gospodina Živana Lazića, poljoprivrednog proizvođača iz Vinče, čija se njiva naslanja na ogradu Instituta za nuklearne nauke Boško Buha. On je sigurno jedna od najkompetentnijih ličnosti koja može potpuno i autoritativno da objasni sve nejasnoće koje su po prirodi stvari vezane za ovu problematiku. Hoće stvarno slušati? E, ja vas ne bi kad bi Možda ne bi bilo loše da uključimo i naše slušalce u ovu raspravu. Koliko se meni čini, naša javnost je potpuno svesna da iza tih silnih alarma da se krije opet neka ekonomska podvala i da za paniku nikako nema mesta kako gledate na problem uranijuma i da li ste svesni pozitivnih efekata Zatim što mislite o ekološkoj državi i imali razloga za strah od radijacije. Naši telefoni su 27999 i 27292 pa ako osjećate da možete doprinijeti konstruktivnom dijalogu imate priliku da iznesete svoj stav. Pa dobro je! Dakle, kao što rekao, se nam u studiju je poljoprivredni proizvođač iz Vinče, gospodin Živan Lazić. Dobar dan, gospodine Živane. Sreće da smo vas pronašli, jer, kako kažu vaši sugrađani, seljaci ni manjeg čovjeka ni većeg uma u Vinči. A pa dobar dan, dobar dan i vama. Pretpostavljam da vam kompliment posebno godi s obzirom na elitni institut za nuklearnu fiziku i mudre glave koje u njemu sede jest, jeste, godi mi. Posebno što dosta kolega od preko ograde, čak i iz viđenja znam, a neke neki sličnog susreta na bazi rukovanja, a sa jednim se svakodnevno čak i nalazim i dugo tako dugo razgovaram o kvazarima, velikom prasku, krmnom bilju, hiksovim česticama i, i nekoj vrsti antimaterije. A moram da primetim ovaj, da svi, ti susreti sa, sa, kolegama od preko ograde na mene sigurno ostavljaju dubog trag i pun sam njihovih iskustava. Gdje ga ste, gdje ste dotičnu personu? Ja bih rekao da uopšte ne ličite na nekoga ko se bavi ili bolje reći ko razmišlja o tako krupnim naučnim problemima i to iz verovatno najkomplikovanije oblasti svekolike nauke. Poljoprivreda i fizika, dajte, dajte tu vezu malo. Zapravo, recite mi kako je sve to počelo? Pa, pa šta da vam kažem, od, od malih nogu ja to studiram i verovatno blagodareći ogradi koja me deli od tog instituta. Posebno u letnje doba kad padne mrak, popale svetlo u institutu, ja se naslonim na ogradu, onako umoran od kopanja i onda studiram, studiram. A dosta činjenica znam na bazi posmatranja neba, kad recimo nije oblačno, legnem na štagad i posmatram univerzum nad sobom, a zaključci se sami nameću ne trebaju treba nam spašenje čoveče. U posljednje vrijeme brojim trepta je zvezda nekretnica i, i oduševljen sam njihovim pravilnim treptanjem i utanem tako u san neki, ja to tako osjećam kao neki naučnički san i sve ljude i životinje nekako ujutru volim i poštujem svestan da smo samo kap u okeanu svemirske obrazine koja nas spaja zajedno sa biljkama i ostalim životinjama u nekom novom univerzumu koji je daleko sa one strane velikog posta, velikog praska, daleko od svakog zla i, i nemerljivo običnim otkucajem srca svakog malog bića na našoj još manjoj planeti. I onda ujutru posle tako lepog sna Ujutro dan košima, pustim svinji iz obora u zadnju avliju, sednem na traktor i zaorem prvu jutarnju brazdu. Talk show braće Odlično. Recite mi da li je po vama osiromašeni uranijum štetan za zdravlje? Pa ovo ću vam reći, po mom ono lično što se kaže na, na, na bazi mojih proračuna i ispitivanja realno gledajući sa stručnog aspekta dakle po mom dubokom sudu on nije štetan i čak se pokazao kao izuzetno kvalitetno đubrivo jer e, to je već svima poznato iz instituta već godinama procuruje i nikom ni dlaka nije falila samo sam primetio da mi usevi mnogo bolje napredaju i da imam čist ono što se kaže poljoprivredni čar od tog curenja A mere zaštite kažu da on zrači da mu je vreme poluraspada 4,5 milijarde godina. Šta kažete na to? Pa tim je manja opasnost, slušajte, jer to znači da tek da tek posle 4,5 milijarde godina možemo da osjetimo neke posljedice. A nisam siguran da Iko razmišlja kako će se osjećati posle, posle 4,5 milijarde godina. Meni su to detaljno objasnili. Ako se, recimo, najedete uranijuma, tog osiromašenog uranijuma, posle 4,5 milijarde godina on se raspada, pa bi se i vaš organizam počeo raspadati, naravno ako poživite toliko. Efekti koje pokazuje osiromašeni uranijum u ovom, da kažem, e, prvom stadijumu su krajnje povoljni za životinje, a naročito biljke. Recimo krastavac, moj krastavac nabubri i nema ga lepšeg na pijaci a, a i slast mu je neka posebna, a da ne spominjem mahunarke i krvno bilje. Sirak se recimo množi kao pomahnitav, a zna se da, da je on sladokusa što se zemljišta tiče, da, da on bira, da je on ono što se kaže korov probirač. Ne, sviđa mi se kako ovaj priča, vaš gost, tako priča da se može i povraćati nekad dosta zanimljiva priča. Znate šta, imamo još nekoliko sekundi do vesti, pa, pa bi bilo dobro da čujemo najnovije vesti, onda ćemo da nastavimo i da popričamo o merama potrebne zaštite, jer ipak situacija kako je suditi po silnim novinskim natpisima prilično alarmantna. Ne znam da li su u pravu, to ćete nam vi reći. Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Butka Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Butka Neko je na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Lepo pozdravljeni. O, dobar dan. E, uvijek aktuelni, ali ja mislim ipak pomalo ishitreni. Kako misli? Kreće se pažnja na, sa drugi stvari, a problema ima strašno. Ja sam ipak zato da se sačekaju nalazi tih visokih stručnjaka. U štampi ima veoma mnogo kontradiktornosti. Da a, a kod nas se uliva strah. A problemi su takvi da ja mislim da će bager ponovo da rade i da će Đo paliti bager, jer prašinu i buđ koji se navatao treba čistiti. Još ćemo mi na kraju Šećerovskog moliti da napravi metle. Jel te, mislite da je on posle ovih 10-12 godina spreman da preuzme kormilo? <laughs> ne, ne znam, a za metle da pravi, u to sam duboko uverena. Da, pa, znate šta naš gost evo objašnjava da problem sa uranijumom da je osiromašenim, uranijumom je napravljen da bi se zaplašilo stanovništvo da je u stvari razlog za strah nema. da vam kažem, da se unosi strah to je sigurno i da nam se skreće pažnja sa milion drugih stvari, ja sam očajna šta se sve posljednji dana događa, ne možeš pratiti i taj susret Slobodana i i, i vo, gospona Voje, pa odlaze gospođe Mire bez pasoša i sve to. Da, pa možda su se njih dvojica dogovarala oko e! avionskih karti za Hag i tako, ko zna. Čujte, Đani, nešto se iza nekakvi dogovori postoje i zato sam za, da se Šećerovski napravi te metle, da se buđi prašina očisti. Da, a recite mi kad je reč o uranijumu, kakav je vaš lični stav, da li, da li vi pa osjećate strah neki? Čujte, uranijuma sigurno ima ali ja sam zato i vidite kako je štampa kontradiktorna. To mene muči. Razni nalazi, razni stručnjaci visoki, a sad se navodno ispituje baš pravi nekakvih stručnjaka. Pa da sačekamo to pa da vidimo. E, kad preživjeli smo mnogo što šta, preživjet ćemo i to. Ma da, mi smo žilom narod. Jasno, ali ovo što nam se sve događa muči me od jutra do sutra. Pa ono, ej, pa ne smo više ni da govori. Ma da, znate šta, jutarnju kaficu pa na tenane, ono, slušajte nas i uživajte. Ne, pa slušam ja vas na tenane, dobro što i danas nisu recepti, jučer sam slušala recepte, ne mogu više ni da pišem recepte. <laughs> Ajte, pozdravljam vas. Pozdravljam ja vas, doviđenja, prijetno. Još neko je na našoj telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite, slušam vas. Lazića, jesi to ti? Lazića, htio sam samo da pozdravim jer ga lično pozdravim. Alo, Lazić je kod nas, da, da. Samo, izvinjavam se, gospodine, samo da stavi slušalice. Gospodin Lazić, molim vas. Da? Lazića, jesi to ti? Jao, vrate! Ja Lazića teoretičara. I drago mi je da evo kompetentni ljudi da su došli u studio i ovaj, još jednu stvar da kažem da je to prvi čovjek koji je uradio ladnu fuziju u kućnim uslovima Jeste, ja sam, od ja sam... mnogih teoretičara koji u tome nisu uspjeli. Znači vi na Lazića znate veoma dobro? Ja Lazića jako dobro znam zato što smo mi zvrtovali iz Mađarske plutonijum. Nije moguće. Još, još dok, dok je bio Kertez, mi smo, mi smo švercovali plutonijum. gospodin ovaj Lazice, izvinjam se, izvinjam se, gospodin Lazic se predstavio kao uzorni poljoprivredni proizvođač, nije govorio ništa o takvim švercovanjima opasnih materija. Pa, ne šverca, uvozili smo, smo plutonijum. A jeste i vi bavite poljoprivredom? Ja se bavim, da kažem, ja sam više a, asistiramo poljoprivrednim radovima. Da. A inače, htio sam da dopunim Ziku e, sa jednim podatkom. On nije rekao koja je najosnovnija zaštita od osiromašenog urina. Da, znate šta, mi smo upravo hteli da, da počnemo priču o zaštiti, a vi ste zapravo uključenja slušalaca su nam bila prioritet, tako da nismo uspeli da dođemo do te teme, ali evo recite vi. Da. I sa rukavicama možete na najosnovniji način da se zaštitite i da baratate sa osiromašenim urinom. radivo je, alo. Alo? Alo, radivo je. ja ću da pričam ljudima o zaštiti. Znaš šta, to za luk si dobro primetio i ovo za rukavice, to ja imam sve ovde spremno da izložim našim dragim slušavacima Nego nešto sam drugo hteo da, te, da ti kažem u vezi tih vojnika, ako si primetio, a mislim da su i naši slušalci primetili i, i, i, i iz raznih glasila da se, da se slabo, da slabo poboljevaju naši ljudi. To poboljeva ovaj, pripadnik NATO-a. A zašto? Znaš li zašto radivoje. Pa ja kažem da su taj svet mnogo profini, oni dolaze kao na ekskurziju, a izbjegavaju i beli luk. Hoćeš ja da ti kažem? Zato što se tamo homoseksualizam raširio do neslučenih granica, dragi moji radivoje. Zato će naša nacija opstati, znaš? A i Znači, još jednu stvar da kažem da to nije ono što sa čim oni barataju nije osiromašeni urin, nego čisti urin. Da. taj čisti urin kad se dira sa rukavicama ako se ne operu ruke posle toga da taj čisti urin može da utiče i na razne druge bolesti. Žuticu recimo može da dobije. Malo je informacije, ja sam listao u novinama, ne znam koliko one od žutice boluju, koja je to u stvari priroda te bolesti koja je njih savladala. A i nagriza kako čujem. On nagriza kad se stavi recimo gvožđe unutra. Posle, posle izvjesnog vremena tog gvožđa zarađa više nego kada se stavi u vodu. Zbog toga što, što taj urin ima neku kiselost specijalnu da. pa onda, onda to rastvara. Mnogo hvala na ovom javljanju. Hvala i vam, a ja Živana lično još pozdravljam. Hvala, hvala Radivoj. A Zivane, ti dođi na ručak posle kod mene. Hvala Radivoj, hoću, hoću, hvala. Poštovani, slu... Poštovani slušalci, Eto, čuli ste još jednu observaciju na temu o siromašenog uranijuma. Ja bih predložio da mi počnemo priču o ovoj zaštite Evo, naš slušalac je pomenuo neke vidove zaštite. E, kako vi gledate na te mere zaštite? Budalaština. Imamo koliko hoćeš. I samo se još vi, vi falili da dopunite jugoslovenski repertoar. Dakle, ponovit ću pitanje mere zaštite, to me zanima. Pa, zato što vi očito mešate uran 535 e, i, i osiromašeni uran koji je osiromašeni uran je u stvari najsličniji tajskom đubrivu kao što je Gosan Radivo je rekao e, i, i u tom ovaj, klasičnom urinu i staja znači, znači sličan je stajskom đubrivu kako po efektima, tako i po hemijskoj formuli, znate. I kao element, e, kažem, najbliž je obogaćenom urinu, znači osiromašeni uran je nešto slično obogađenom urinu koji mi poljoprivrednici zlatom, da vam kažem, plaćamo ne bi li povećali naše prinose. E sad, za zaštitu, Radivo je to dobro primetio, za zaštitu treba uzeti malo bolje rukavice, neprovočive, i e, treba začepiti nos i staviti neku neku vrstu neke maske na lice jer, jer e, to prilično štipa oči znate pa da, da ne suzite da, da vam ne, ne oči to je, to je neki osnovni, osnovni vid zaštite Čekajte, vi, vi govorite za uran ne, ja govorim za urin, on je daleko neprijatniji zbog, zbog tog stipanja, a osiromašeni uran je, inače, evo baš da demantujemo sve ove priče po novinama, osiromašeni uran je u stvari zaštita od zračenja. Pa, evo, u Vinči imaju, imaju sloj oko ovaj, tog njihovog reaktora, pa ja to sve gledam od preko ograde i kad su zidali sam gledao, ovaj, od, od, imate betonsku tu oblogu pa onda imate sloj kao filc od, od siromašenog urana znate i onda ovaj, tako ćete u stvari da se zaštitite a ne da on ima neka, neka nepovoljna dejstva po, organizam to su laži izmišljotine samo tako nastavite Znači, e, osiromašeni uranijum po vama se koristi kao sredstvo zaštite. Pa jeste, e, znate šta, da li ćete da pravite olovno odelo ili odelo od osiromašenog uranijuma, skoro da je sve jedno po nekim efektima zaštite, mada je lično meni ovo drugo daleko elegantnije rešenje, znate, vidio sam e, kolege od preko žice da se šeću i u jednim i u drugim modelima. E sad ako ćemo čisto sa stanovišta modi i elegancije, onda svakako preporučujem modela od osiromašenog uranijuma, posebno za neke svečanije prilike. Vi znači tvrdite da, rezimiramo, vi znači tvrdite da je osiromašeni uranijum apsolutno neškodljiv. Jeste, jeste i to mogu da izjavim pred bilo kojim sudom časti. A kako onda toliko buke posljednjih dana, posebno u stranim medijima? Pa znate šta, meni to nije bilo odmah najjasnije, ali sam brzo kao izuzetna pametna osoba povezao neke činjenice i jednostavno složio kockice u tom zamešateljstvu. Naime, moj kolega sa instituta sa kojim sam vam pričao kako se često viđamo i onda meditiramo i, i, družimo se jednom reču, on je napravio jedan revolucionarni softver za duboko oranje, znate. I eto, kako, kako se to obično dešava u svetu, kradu se tehnologije, ta industrijska špionaža je na sve strane i ako taj, taj moj kolega izvinčal, on, boga mi, traži velike pare, a ovi sa zapada neće da daju, znate. I on kaže meni, Živane, slušaj, imamo osnovno, ovo znači osnovna sredstva i pokazuje na naše glave, znate. A i hardvera, kaže, nam ne nedostaje. Pa smo onda odmah mi probali uz pomoć mog hardvera na moje njivi. Radi strašno. I postigli smo ovaj, dubinu duboko goranja mnogo veću. Znate, podigli smo je sa 40 na 60 cm. Htio sam vas pitati, se mislite da nas zamajavate? I sada možemo da izoremo ovo što su ovi izbombardovali i da jednostavno nakrivimo kapu, a oni mogu da se fataju za glave gde su stukli pare i kako su poduprli konkurentsku poljoprivrednu proizvodnju, znate, a opaška što Amerikanac podržava i pomaže Šiptara, pa je iskaširao na u Kosova i izbušio ga ko miš lubenicu, sve nekako, sve nekako je teo da iz tradicionalno lenjog Šiptara da ga, da ga jednostavno okrene poljoprivredu i da mu paprike bolje uspevaju nego recimo naše, ali tu su se prešli ta zrna im idu preduboko, znate, i onda treba dobro preop, pre, preorati da bi taj efekat bio pravi, a to je ključ u našim rukama. I eto, to je glavni spor. Ovo je strašno. Dobro, e, ja bih napravio malu pauzu da pustimo jednu pesmicu da se malo odmorimo pa ćemo da nastaviti sa ovim zanimljivim razgovorom. Gospodine Živane, vi možete ovdje da prošetite malo. Pa ja ću, ja ću, ići ću ja tu do ovaj toaleta. Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Butkaj. Pa vi mislite da smo mi toliko debeli ljudi da vas slušamo? da slušate talk u Braće Butke na talasima vašeg omiljenog radija 021. Kao što ste već pretpostavljam čuli, sa nama u studiju je gospodin Živan poljoprivredni proizvođač iz Vinče i s njim razgovaramo na aktuelnu temu u vezi sa problematikom osiromašenog uranijuma. Dakle, gospodine Živane, pričali smo nešto o zaštiti, vi kažete da neka posebna zaštita nije potrebna, prvenstveno se treba zaštititi od, kako ste rekli, obogaćenog, ne, osiromašen je uranijum, a obogaćen je urin, ako se ne varam. Pa da, od njega se treba zaštititi jer štipa oči prvenstveno zbog toga. Pa e, i sami znate domaćice u kuhinji kad seku luk, to je otprilike blaži oblik štipanja očiju. Znate, kad, kad recimo uđete u staju nezaštićeni, to je tako strašno da da hoće oči da vam iskoče, znate, i onda treba zaštitu neku u vidu maskice, neke nešto, malo na nos, neke krpice, malo, mislim, ne treba to ljudi, to nije ništa strašno. Smatram da bi bio veliki doprinos ako vi u ovoj emisiji ne biste blebetali, nego jednostavno isključili. Da, kako sam informisan, a i naši slušalci imaju sigurno te podatke, postoje mnogi bolesni u NATO redovima. Šta je, šta je s tim? Šta se dešava? Kako ćete prokomentarisati to? A pa to je to tek providno, ja ne znam kako vama to nije odmah palo na pamet. Kako kod nas nema, moj, moj kolega je preko telefona već izneo tu neke činjenice. Kako kod nas nema bolesnik. Znate, oni su se nečega morali uhvatiti. A srećna okolnost za njih je toliki broj pedera i biseksualnih u njihovim vojst vo, vojskama, znate. I kad ih je strefila sida, eto našli su priliku da se, da se na njihovoj muci onda protori ta ideja o uranijumu i da se onda zabrani duboko oranje, da se, da se ograde njive koje bi mogle da donesu trostruko veće prinose. U tome u stvari cela začkoljica, znate, trostruko veće prinose bi mi imali, a zapadne sile su svojom voljom i snagom nazovi njihovih nekih argumenata blokirale to, ne daju da se naša zemlja koja se eto otvorila, da se raširi po svetu blagodareći svojim poljoprivrednim potencijalima. Ja se izvinjam, čini mi se da je neko na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Recite. Halo? Da, da, u programu ste. Kažete, molim vas, ja bi da uđem u neki posao, da budem individualni domaći poljoprivredni proizvođač, zemljoradnik i tako dalje. Pa taj luk me interesuje, znate, ja bi uzgajao pasulj. A čuo sam osiromašeni taj uranijum sa tim lukom kombinacija da pasulj kad se kuva 15-20 minuta dosta odmah se raspadne i kaže domaćica ne mora trošiti struju i šta ja znam. Da, ja ne znam da za taj... ja ne znam, Da, ja ne znam za taj podatak, ali verovatno naš gost koji se bavi tim poljoprivrednim pitanjima može da vam odgovori nešto. Gospodine, šta kažete na ovo pasulje luk? E, da vas pitam ja pred toga, je to kuvanje u pretisloncu ili standardno? Ne, ne, ne, kažu da kaže kad staviš taj luk koji je obogaćen sa uranijumom, tim siromašnim, kaže da pasulj za 15 minuta je gotov i odmah može biti, mislim, na stolu i šta ja znam. Znači, ne treba sa 3 sata i 2 sata i to. Ali ja bi da uđem u dil sa lukom da. i pasuljem. Gospodin je dobro, ja se zahvaljam na doviđenja, ovaj, čujemo se. Doviđenja, doviđenja Gospodin je jako dobro ovo primetio, ja sam, ja ne mogu svih detalja da se, pa žena, ja često kuvamo pasulj, znate, to je naše da kažem, nacionalno jelo i ishrana i i upravo je gospod, to je sad neka ja doduše nisam u to naučnik u, u, u, tom smislu genetike neke znate ovo u Finči ipak nešto drugo što ja radim ja tamo orem pored ograde i pratim šta se dešava ali jeste tačan je podatak da se pasulj recimo koji je obogaćen uranijumom uranijumom i, i luk koji se dodaje, e, luk to više ima zbog ovaj, ima, ima svoje mesto zbog specifične arome, nije tu poenta u luku, dragi moj gospodine, nego u obogaćenom pasulju, znate, to je ono što što sad genetičari bi mogli tu da daju neku potvrdu i neku svoju definiciju, ali fakat je da se pasulj raspada, da ne treba čekati one 4,5 milijarde godina, da se pasulj vrlo brzo raspadne i da je saftan, mnogo saftni, posebno tetovac. Kad napravite ono tavče na gravče, to je da se prsti poližu i na rukama i na nogama. Imajte u vidu <laughs> da bubri. Pametni ljudi su uvijek u manjini. To je činjenica svetska. Hoću u program! Slušam vas, dobar dan, izvolite. Alo, da? sam u programu. Naravno. <clears throat> Ja bih pozdravio vas i vaše goste. Zahvaljujem. Hvala. I još bi neš, nešto bi rekao, lako je sa osiromašenim uranijom. Kako mislite lako? Pa to je lako. Da? On je siromašan svakako. Da. Znaš, nego mi, nama on ne može ništa. Pa siromašni narod, pa siromašan uranijum, to nekako ide. Ne može nam ništa, nego mi imamo naš uranijum. Koji? Mi imamo naš obogaćeni uranijum. Na što mislite tačno? Pa tačno ću ja reći na što ja mislim. Obogaćeni uranijum. Da? To je opasno. Mi ne možemo da se borimo protiv obogaćenog uranijuma. Da? A obogaćeni uranijum je, prvo su bili obogaćeni uranijum komunisti. Da. Pa su došli obogaćeni socijalisti. Pa radikali, uranijum radikala. Gde god su došli radikali, uništili su e, uništili su Sarajevo. Gde je došao radikal. Dobro. Pa je došao u Srbiju, pa otišao na Kosovo. Pa uništio je e, ovaj Kosovo. Zato ovaj uranijum vi mislite, ne može nama ništa. Da, vi, znači, kao, kao i naš gost se slažete u tome da osiromašeni uranijum ne predstavlja nama nikakav problem. nama ništa, samo stranim trupama. Da, da. Eto, pa to se i pokazalo da, da se njima ovaj obilo u glavu. Vidi, ovaj naš uranijum. Da. Koji ne može da uništi Amerikance. Samo uništava nas. Jer naš jedan uranijum, jedan radikal, uništi 2000 Srba. To su takozvani slobodni radikali. Ma nije, nije važno, ali to je uranijum. Da, znam, znam. On je uranijum, on uništava. Da. Ja, ja sam bolestan od njega. Ja sam bolestan od tih naših uranijuma obogaćeni. Da, da. Ja ne znam kako da se borim protiv njih obogaćeni. Pa evo, ja se izvinjam, ja se izvinjam, tema je emisije ipak o siromašeni uranijum, tako da ćemo njemu posvetiti E, glavnu pažnju, ali dobro je da ste primetili ovo za obogaćeni uranijum, verovatno bi trebalo e, i neko vreme posvetiti toj temi. Nama ne trebaju zabave, treba nam spašenje čoveče. I što kažete, gospodine, vi ste primetili da su u pitanju američki vojnici sidaši i da, da je to za nas neka sredstvena okolnost i da su njih iskoristili kako bi iskrenuli pažnju i napravili jednu lažnu sliku o, osiromašenom siromašenom Pa, ja sam rekao da su to da su to znači to su homoseksualni, to su brakovi homoseksualni, to je to je kažem, toliko, toliko ti, toj vojci, to je sve poseksualizirano, to je strašno. Ja sam gledao neke slike što mi je komšija ovaj, donosio, kaže, kaže, vidi žile šta NATO zlikovci rade, a tamo, bože me oprosti, tamo muškarac ljubi drugog muškarca, ne, ma ne, mislim strašno, ne bih to sad nije zaista za program. I mogu vam reći, trebalo mi je desetak prelistavanja pa da samo budem sposoban da, da pregledam sve to do kraja. Oni se, znate, i venčavaju. Znate, venčavaju se, sad hoće i decu da, da usvajaju. Eto, vidite, a naši ljudi su zdravi i pravi, pa sad sami izvedite zaključke. Predstavnici naših naučnih institucija ili ćute ili nemaju šta da kažu, znate, ovaj, kao, da, kao da nešto krivo, a u stvari znaju o čemu je Zašto sad ljudi od nauke da istrčavaju za svaku bezvezariju koja se pojavi u štampi? Jo, gospode Bože dragi. Čini mi se da je neko na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Alo? Da, da, na vezi smo. A, jako me zainteresovao ovaj patent što je naš cenjeni naučnik predložio zaštitno delo od osoromašenog uranijuma. Ja bih htio da ipak to ovaj, malo, ja doprinesem, možda se on ne bi svega setio, naravno on je veoma je zauzet na posla. da, naravno, u odlično delo, na tako, to treba zaštititi taj panter Jel? Dobro. To bi vrlo važno bilo za nas iz komercijalnih, odnosno ekonomskih razloga. To bi, da ne idemo dalje ovako, na primjer. Recite. Ja bih nek predložio da se stavi zaštitni znak, na primjer, to sad izgleda crno humorno, ali ima to svoje opravdanje. Značaja. Da. Na prsa i na leđa i na kapu mrtvačku glavu. Dobro, i? Zamislite sad ko bi se usudio da nas napadne da dođe ovamo, jel? Pa mislite da ima razloga da nas bilo ko napada u, ovo pa vreme? Pa da, pa da. Ja ne vidim da... Ne, kad imamo ta zaštitna odela, pa još, jel, naročnicu ovi sa zapada, ovi koji su nam napravili to što su napravili, ne bi se uopšte više usudili da dođu ni avionima, kamoli, jel... Da, pa ideja nije loša, ali ja verujem da da nema razloga da nas iko napada, mislim da evo, na kraju krajeva ušli smo i... Ali ipak nikad se ne zna, znate, e, ima malo pre čovjek govorio o nekima koji se večito plaše nekih bauka sa strane, jel kako je, malo je pre da, da, da, da. onima govorio da. ih ne spominjem i ja. Da. Da. Znate šta? Hvala. E, zahvaljujem, da. da, zahvaljujem na ovom predlogu. Ja verujem da nema razloga za neko napadanje. Možemo da konstatujemo da je 20. vek bio jako, jako, jako težak za ljude na ovim prostorima, da, da su mnogo to šta pretrpeli, ali evo sad smo u novom veku i ja bih da se svi okrenemo u budućnosti i da živimo u nadi da, da više neće biti potrebe za, za nekim ratovanjem i, vojskama i svim onim što ide uz to. Talk show braće Budkaj. Ja bih opet preporučio da čujemo jednu pesmicu pa ćemo onda da Nastavimo naš razgovor. Volim niz dlake. Talk show braće Budkaj. Poštovani slušalci, još nekih 15 ak 10-ak minuta traje razgovor sa gospodinom Živanom, pa ćemo da neku završnicu damo svega ovoga. Gospodin Živina, i sami ste rekli da predstavnici naših naučnih institucija kao ste rekli, ili čuti ili nemaju što da kažu, a onda ste to obrazložili. Pa evo ja sam došao, baš možda i zato i govorim vam iz prve ruke, ja ništa ne krijem, a mogu da e, i predstavljam naučnu instituciju zbog, zbog blizine njihove ograde. U pitanju je kao i uvek, znate, veliki novac softver, to je poznato ovim koji se kompjutorima bave, softver najviše košta, softver je mozak e, svakog projekta, znate. Zapad čim osjeti da ga negde šišamo, odmah hoće da nas satre, da nam, da nam podmetne ovo ili ono i, i, to, znate, rade obično pred turističku sezonu. Znate, kad su nas bombardovali, razmišljali su o turizmu koji će da unište, a i sada hoće da spreče priliv stranog turističkog faktora, pa izmišljaju razne lagarije u uranijumima, zračenjima i nekim takozvanim opasnim zonama. Neko je na telefonskoj liniji, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas. Ovako, ja imam jednu molbu za vašeg cenjenog gosta. Recite. Kako da dođem do još, te, do još osiromašenog uranijuma? Znate, ja sam jedan od onih koji se na siromašnom uranijumu obogatio. Da? Ovaj, imao sam u košu deset, ovaj, deset vagona kukuruza. Da? I imao sam tu neke ovaj, buriće sa kiserim kupusom i u blizini je eksplodirala ta jedna bomba sa osiromašenim uranijumom i meni se sav kupus pretvorio u podvorak i sav kukuruz u kokice. Ja sam to prodavao, ljudi su tražili kao mm, noru. ne mogu eto, da vam Eto vidite, vidite kako se naš čovjek snalazi i kako koristi nađe u, svakoj situaciji. Odlično gospodine, to ste se sjajno snašli i šta kažete, istrošili ste, treba vam još, jel te? Pa ja, znate šta, ja ću, ja evo da vam kažem, ja sam ja i moja njiva je to u blizini, moje imanje je to u, u blizini Vinče, njima curi taj uranijum, znate, i ja toga pravo da vam kažem, mogu da vam, da dosta ustupim, jer ja imam toga zaista mnogo, a, a koristim, to ću sad evo da, da kažem našim dragim slušalcima u, u sklopu ovog razvoja naše celokupne poljoprivrede i, i agrarnog kako i agrarnog tako i stočnog fonda Ovaj, to su neki projekti koji će, koji će biti, biti budućnost u ovom, u ovom veku koji je evo sad skoro počeo za, za našu zajednicu. Hoću program! Dobar dan i vama, slušam vas, izvolite. Recite. Pa evo, slušam ove ratne profitere. Da? Ude profitiraju, pa makar i ovde. Pa znate šta, naš narod mora da se snalazi, osiromašen narod. O, pa, osiromašen narod i sad se, se bogati. Ali niko ne postavlja tu u čemu je suština problema. Šta je po vama suština? Pa evo vidite ovako, sad sam tek došao, ja kad sam čuo da se pojavio taj problem uranijuma znao sam odmah da je to bacanje magle u oči. Pa to tako biva obično, da. Jeste. I sad sam tek saznao šta je slušajući ovog naučnika. Da. Da li on ispitao tamo u Vinči kakav je utjecaj na pacove? Pa, ja ne znam, jeste ispitali pacove? Jer ako, ako ima utjecaj na biljke i na pacove isto ovakav, e, onda će imati i na šiftare, pa će se razmnožavati. E, Zato i nisu bacali nigde u široj okolini, nego samo na Kosovo. Mislite da je to ideja bila? Da, da. Gospodine... A sad bacaju banku u oči kao, to je opasno po život da ova vaša konstatacija ima sigurno valjano uporište, nije loša. Gospodine, šta vi kažete na, ovo što je gospodin preko telefona izjavio? Pa, ja, bih, ja bih mu rekao u vezi sa, u vezi, sa tim pacovima, da konkretno pacove ja nisam nisam istraživao jer svi se mi trudimo poljoprivrednici da pacove izbacimo što je moguće dalje pojede nam sve živo znate ali ovaj, ono što je značajno reći, šta sad, šta se ja predložio ovom kolegi iz Vinče i šta, šta, do koji smo mi zaključaka došli, znate? Došli smo do zaključaka, pošto moja stoka tu ima pojelo u blizini, baš tu negde da im curi taj uranijum, i onda se desilo da e, one priče ste sigurno čitali ovaj, da se ne znam negde rodilo tele sa dve glave i tako nešto. Meni se rodi jedan troglavi nerast, znate, i to je isprava me začudilo, uzbudilo me, a onda sam došao svojom pramućurnošću i pistrinom sam došao do zaključka da bi, da bi taj troglavi nerast, s obzirom da je nerast služi za oplonju, da bi on mogao da daje troglavo potomstvo to se u praksi obistinilo, znate. I šta da vam kažem, sad pogledajte vi, kad, kad zakoljete svinju pa imate tri glave, razumijete, tri, tri velike svečanosti, jer znate da je glava na svečanostima dominantna, stavi se jabuka u, u, u, svinsku glavu, to se zapeče da, da ne duljim, znači mi smo, mi smo na tržište izneli novi proizvod. A još ću vam nešto reći. Ne znam koliko je ovo staro rešenje, šta ste još hteli da kažete? Još ću vam reći jednu bitnu stvar. Sad sa ovim kolegom kažem, kad je video tog troglavog nerasta, prvo je pao u nesvest, onda si popio malo rakije pa smo popričali na nekoj naučnoj osnovi i onda, onda smo zaključili da, da probamo da insistiramo da stoka i živina baš pije taj, taj uranijum osiromašeni jer tu se nešto događa ni on nije tačno znao. Onda smo nekoliko živuljki ovaj, povukli u njegov institut i posle njegovih eksperimenata sad smo dobili recimo osmonožne čurke a zamislite ću reći batak Pošto i koliko se dobija na težini a, a dobili smo i u svinju s tri glave pa sad vi vidite koliko šunki imate od šestonožne svinje i to šestonožna u tom smislu da su joj da, su, da je povećan broj zadnjih nogu naravno tamo da je šunka šunka u onom pravom smislu reči jo gospode bože dragi Još neko na telefonskoj liniji, dobar dan, izvolite, slušam vas. Dobar dan. Recite. Pa stigu da kažem da ovaj, beli luk je isto jako dobro sredstvo za privlačenje osiromašenog uranijuma ovaj, Brazilu kulturu, to je znak prepoznanja, mada u gradskim uslovima, ne samo u poljoprivredi, mogu se i lečiti razne bolesti u autobusima i tako dalje, kada se nosi oko vrat. Međutim, činjenica je da su nam bacali osiromašeni, zato što smo mi siromašni, mogli su obogaćeni, pa da možemo onda da dupliramo i proizvodnju poljoprivrednu i svih ostalih Izgleda da moraju da doziraju s obzirom na bogatstvo jednog društva, da onda doziraju siromašni pa, na siromašni, a bogatima obogaćen, verovatno. Verovatno, a one kisele kiše što su padale posle, na njivi, posle ovaj, bacanja siromašnog uranijuma, ja sam baš imao koje koje je kisnuo svesno ovaj, i čak mu se duplirao i novčanik sve puta dva bilo posle i, hrane za stoku eto, i svega. Eto vidite, ja, eto vidite. da pa vidim, e, jasno mi je iz ovog vašeg izlaganja i, i ovog što priča e, gospodin Živan, vrlo je jasno da, da se cela ova stvar sa osiromašenim uranijumom čini zbog bacanje prašina u oči. Jeste prašina u oči i gospodin je gospodin je jako lepo pomenuo ove kisele kiše. Ja kad su padale kisele kiše, pravo da vam kažem, sirćeta uopšte nisam trošio. Uzmete zelenu salatu, već vam je nakisela onako baš prava kako treba i ja ne vidim uopšte zbog čega se ljudi straše tog usirumašenog uranijuma kad je on eto blagodet koju su nam Amerikanci poslali. Dragi moj gospodine, evo čini mi se da nam je isteklo vreme za razgovor. Nažalost, vrlo je zanimljivo pričati o ovako e, lepoj i aktualnoj temi, ali moramo da privedemo emisiju kraju, tako da ću vas mnogo pozdraviti i želiti vam dalje uspehu u vašem poljoprivrednom i naučnom radu. Ja se također zahvaljujem i, i drago mi je što su slušalci vaši i čini mi se i ceo naš narod postali svesni o čemu je reč. Znači, okrenimo se budućnosti i tražimo ono što kažu ekonomisti komparativne prednosti. Ovo je zemlja koja treba da proizvodi hranu. Ponudimo im tele sa dve glave, ponudimo im troglavu svinju sa, sa, sa šest ovaj, še, i šestonogu svinju, pa vidite, profitirat ćemo za vrlo kratko vreme. To nam je, da kažem, bogom danom iskoristimo te sve potencijale ne sviđa mi se kako ovaj priča, vaš gost, tako priča da se može povraćati nekad. Poštovani slušalci, evo vreme je da privedemo kraju još jedan talk show Braći Butka i iz studije i režije vas pozdravljaju gospodin Nenad kao muzički urednik, Gospodir Gabi kao ton majstor, e, sa našim gostom razgovarali braća Butka kao i svaki put do sada. Doviđenja i prijatno i sve najbolje, ne bojte se. de nađoste, de dotes, dotičnu personu.